Awit, Kabanata, Isandaan at Labing Lima. Tanging sa iyo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan. Hindi namin maaangkin pagkat ito'y iyo lamang. Walang kupas iyong pag-ibig, na tatanging katapatan. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang inyong Diyos, ang palaging winiwika. Ang Diyos namin nasa langit, naroroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa gintot pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi makapagsalita at hindi rin makakita, mga matang pinasadya. Di rin naman makarinig ang kanilang mga tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Totoo nga na may kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay mayroon din, ngunit hindi maihakbang ni wala kang naririnig kahit munting tinig man lang. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala, lahat sila ay katulad ng gayong Diyos na ginawa. Ikaw, bayan ng Israel, kay Yahweh lang magtiwala. Siya ang inyong sanggalang kung tumulong laging handa. Kayong mga pari kay Yahweh ay magtiwala. Siya ang inyong sanggalang, kung tumulong, laging handa. Kay Yahweh ay magtiwala. Kayong may takot sa Kanya, siya ang inyong sanggalang, kung tumulong, laging handa. Ang Diyos ay magpapala, hindi tayo lilimutin. Pagpapalay matatamo nitong bayan ng Israel. Pati mga pari, may pagpapalang kakamtin. Sa lahat ng mayroong takot kay Yahweh, lahat mapagpapala kung magpalay pantay-pantay sa hamak man o dakila. Sana kayo'y paramihin, kayo at ang inyong angkan, anak ninyo ay dumami, lumaki ang inyong bilang Pagpalain sana kayo. Pagpalain kayong lubos. Pagpalain ng lumikha ng langit at san sinukob. Si Yahweh ang may-ari ng buong sangkalangitan, samantalang ang daigdig sa tao niya ibinigay. Di na siya mapupuri niyong mga taong patay, niyong mga nahihimlay sa malamig na libingan tayo ngayong nabubuhay ang dapat magpasalamat. Siya'y dapat napurihin mula ngayon hanggang wakas. Purihin si Yahweh.